Ella está pidiendo que la sigue Ella está pidiendo ella está pidiendo que la azote con el A. Quiere sentir mi. ¿Te, gusta que la que me. quiere sentir mi. ¿Te, gusta que la que la de mil lo que tú quieras. Ponte mi bellaca. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, mi bellaca. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, Le gusta que la que me gusta provocar. te gusta Hey baby, no fue fácil convencerte. tomó como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste. Hey baby, luego pude convencerte. Juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tú me dejaste probarte. en casa Mamita duro el locuro y contra el muro tal, tal, Ese cabrón es un insecto, un de Si tú te me pones suelta, yo te suelto. Volver